Waarom wil die nasies en bedenk die volk in nietige dinge? Die konings van die aarde staan gereed, en die voorste huis saamraad teen die Heere en teen sy gesalfde en sê, laat ons hulle bande stikkend ruk en hulle touwe van ons afwer. Hy wat in die hemel woon, lag, die Heere spot met hulle. Dan zal hy hulle aanspreek in sy toren, en in sy grimmigheid zal hy hulle verskrik, ek toch het my koning gesalf oor Sion, my heilige berg. Ik wil vertel van die besluit, die Heere het aan mij gesê, Hij is my sien, vandaag het ek self u gegenereer. Hy is van mij, en ik wil nasies gee as die erfdeel in die eindes van die aarde as die besitting. Jy sal hulle verpletter met de eisterstaf, jy sal hulle stikkend slaan soos die erdepoel. Wees dan nou verstandig, o konings, laat julle waarske, o rechters van die aarde. Dien die Heere met vrees, en juig met bewing. Kies die sien, dat hij niet toornig wordt en jullie op die weg vergaan nie, want gauw kan sy toorn ontvlam. Welgelijk zalig is allemaal wat bij ons schuilt.